Bai, egun Onzu, gainera, elkargoaren eh, batzorde eragilean eh, sartu zira eta baduzu delegaritza bat, antolaketaren ingeniaritza eta aholkularitza eta e, bigarren atala lurren zuzen bidea. Molenik, elkargo horren osaketaz, mintzagiten, erakunde edo mm, batzorde eksekutiboa osatu du Jean rené Etxegaraik, zuk zer diozu elkargo unen osaketaz zeiduritzen zauzu? Bon, lehenik, eh, uste dut, eh, hauteskunde hauetan eh, eta hemen bereziki gure lurralde untan, hainbat eh, aldaketa izan direla, haize berri batek jo duela, eta beraz, eh, hori itxoiten zen, ja haize berri horrek ere, nunbait eh, Euskal Iriguneko batzorde horiek unkituko zituen. Eta bereziki, eh, beha ez bezala, batzorde rekutiboa, Bon, iduritzen zait eh, gutxi gora bera alere e, eh, etxegarra hilendakariak eh, kontutan hartu dituela lujaldeetako autuak eta naiz eta neustez hori beharrezkoa baitzen, eh? zuen bestela egiten ala, eh? jaiten baitzen orain hemendik goiti lujalde eta bereziki polo horieri e, garrantzi bat emango zala, zela behaz behartua zen unbait hori mamitzea, oraindik dik, kontseilu errekutibo hori osat, osatzean. Eta iduritzen zait gutxi gora beral ere eh, kontutan hartu dituela, e, ekilibrio batzuk eh, kontutan atxikiz ere, haize berri horren ondorioak. Hmm. Kolore politiko ahaz desberdinak badira, arduradunen artean, eh? abertzareta ikasi, zentrotik pasatuz, eskuin alderatere joanez. Bon, jende guzioren artean, posible da lan ona egitea? espero dut, espero dut, uh, guk uste dut eh, azkeneko urte hauetan abertzalek erakutsi dugun argita garbi uh, eh, presginela denekin lan egitea, gure ideiak partekatzea, ez uh, eta agian uh, beste sensibilitate politikoetako jende horiek ere uh, asmo berean dira, eta uste dut hori beharrezkoa dela ere, Euskal Iriguneko lujalde antolaketa horri buruz, hainbat gauz, gauza baititugu hor eh, martxan ezartzeko, uh, lurralde unen uh, erronkak ongi kontutan hartzeko. Bai. Mm -hmm. Antolaketaren ingeniaritza eta aholkularitza, lujen zuzenbidea hori da zure eman zauzun delegaritza, nola ulertzen duzu hori, zer, zer izanen da zure lana? Bon, Lehenik gran berdena da, ni uh, hariko nahizela ere Bruno Carrer hausta hausapesaren hori hau lendakari orde baita, eta honek uh, lur antolakuntza uh, eh, iraunkor jaren delegazioa baitu baita ere planifikazioa, lur jaren planifikazioa, do lur antolaketa hobek ni unen ardurapean unbait edo eskuz esku hariko naiz berarekin, Odan, nik uh, neri uh, etorri zitzaibutan bi, bi misio horiek, nunbait, bon, lehena da, duzu uh, eh, lur antolakuta in, ingen irentza, do laguntza, inkerrengo nuke laguntza, zenta zinez hori baita, hor jakin berda hainbat eh, erriek eta errikipiek bereziki eh, ez dituztela behar diren zerbitzua, behar diren jendeak ere, hien lur antolakuntza uh, gai uh, garrantzi hori nunbait kudeatzeko eta ere maiteko, eta bereziki eraikitzeko baimenak Eh, eh, egiteko ikasteko edo bederen eh, bai instrukzioa egiteko beraz Euskal Hiriguneak janeko azkeneko mandatu hortan laguntza hori mm. eskaintzia erabaki zuen eta behaz hori orain segituko da eta nik horren ardura izango dut mm. lehenik eta gero bigarren misioan nahi bauzu da e, ara gaur Euskal irigune hortan duk dira ere hainbat Eh, eraikitzeko baimena eta doziera horiek ikertzen, ez, eh, Euskal Iriguneak du eh, urbanismo mailan gaur kompetentzia eskumen hartua, beraz, aranik ere ardura hori beharko dut e, nunbait koordinatu, ara mementuan hori da uste dut ditutan informazioak, gero biztan da, hor ondoko egunetan bilduko naizela, e, bai Bruno eta bai ere zerbitzuekin, mm. eta hor gehiago mamituko dugula eta segetasun gehiago ukanen ditugula ere bakotxak mm. gure misioari begira. Bruno Karrikin, ustaitzeko hau zapezarekin hariko ziste esku esku gai hoktan, eh, lujen antolaketa eh, bi abertzaleren eh, esku gelditzeak, ba, zer gana idu eta zer, zer da lujen antolaketaren politika abertzale bat kakotxen artean? Bo, lehenik zer gana iduen, uste du talere um, keinu azkar bat dela, E, zenta lor antolakuntza gure errealderen biziki e, gai garrantzia dugu. E, ikusiz e, azkeneko urte hauetan e, zer lur antolakuntza egin den, eta hor bereziki pentsatzen dut hainbat eraikuntza, hainbat proiektu, eta beraz guk abertzalek, uh, bon, azkenik, azkeneko urte hauetan, azkeneko urte, hori tamar urte hauetan ere jango nuke, Eh, defenditu ditugun eh, idei horiek berko ditugula orain zinez mamitu, erran nahi baita eh, lur, laborantza, laborantza lurrak babestu, hori zinezkoa baita, baita ere natural lurrak ere babestu, bon, hemen badakigu kostaldeuntan zertan giren, baita ere orain e, nunbait min edo eraikuntzaren edakuntza hori edatzen ari dela ere Euskal Herri alde, Eh, hor hainbat eh, promotoren eh, nola erran goxeak behar baitida batzuentzat bete, orduan hori zinez behar dugu zinez bilako, bertze bilako bat eman, eta ara, eh, gure lujaldea, gure lujaldea babestu behitzere, Uh, hemen beharko baitugu eta hori beharrezkoa eh, laborantxa beharko baitugu beti izan, nahi balin badugu zinez ongi eta ongi Bera zara, uste dut eh, abertzalek mm. eh, hori eh, mamitzeko uh, poderea badutela gauk eta agian ez dute ere uh, sobera oztop izanen. Eh? Zenta hori ere ikusi behar da, ez baitira, bederen denak hor gure, gure txentzibilitate horretan. Mm. Lehen dosierretan, bada gai konkretu bat, mementu untan, edo proiektu konkretu bat, zaintan lan egin nahi duzuen? Bo, ba, euskal irigunearen eh, mailan hori ez dakito ino, ikusiko dugu hor eh, bereziki eh, Bruno Karrekin, baina segur naiz badirela hor hainbat dosier pilpilean, hainbat proiektu pilpilean, ni ikusten alarik hemen zinez urruinan janeko hor badu orain kasik bilabete hor girela, eta hor deskubritu ditugu hainbat hainbat proiektu janeko presirenak, eh, promotoreak eremanak zuzten, susten, Eh, proiektuak eta prestatuak zituzten proiektuak. Orduan gu ari gira hemen ujunia mailan orain horiek e, pixkat e, geldit, gelditzen eta gure lur antolakuntza planoa ere berrikusten. Oan pentsatzen dut, Euskal Irigunean ere badidela hor bulegoen gainetan onun e, hainbat olako dozier beharko ditugunak e, azkarki landu eta ikusi berritzere ja Eh, zinez lujalde interesetan diren edo ez. Mm, ba, Erranduzu, eh, eh, hasi berriak ziztela erriko etxean. Zoin da aipatu duzun eh, proiektu hori, eh, bada immobiliario proiektu zehatz bat, uh, ari ziztena berrikusten edo? Bai, bon, baditugu hor gure zentro erdiunen inguruan hainbat lur ere pentsatua zirenak beraz eraikuntzak egiteko, Eh, guk ere gure programean erran dugu, lurren horiek baliatuko ditugula gure proiektuak eh, mamitzeko, eraikuntza mailan, zenta beharko dira ere eraikuntza batzuk egin, eh, ere bete beharrak estatuari begira bereziki eh, etxe sozial eriburuz, baina noartu gira, bai, aliatzean, jadanik hainbat tratu e, -e eginak zirela edo egitekotan zirela, promotore eta jabeen artean, zenta maluruzki lur horiek ez baitira erriarenak baizik eta jabe pribatu batzuenak, eta hor, horrein eh, haigira azkarki, e, bereziki Euskal Eriguneko zerbitzu, urbanismo zerbitzuekin eta gure zerbitzuekin ikusteko juridikoki eh, nola e, jokatzen alko giren esku, eskua hartzeko, Lugorien lur horien gainean, baditugu, baditugu manera juridikoak, Eh, baina eh, hori da, dosiera horiek behar dira muntatu, zintzoki eta hortan ari gira. Beaz, gure, gure bete beharra hori da, gure helburua hori da, lur horiek behar ditugula behitz e, eh, publikoaren eskutan hartu, eta guk ere man, gure Eh, proiektuak eh, gure helburuak betetzeko. Mm. Lujalde poloak, eh, gazan jene, eta horoko elkargoak erabaki du horien indartzea, legealdi behi untan, zuek urruinakak egolapurtikoan zirezte, orai abertzale bat izanen da horren animatzaile, eneko aldana izanen da, poloa indartuz, zuk ikusten dituzu gai batzu bereziki eskutan hartu behar direnak eh, polo mailan, ego din? Bai, zinez bai, eh, hori bat, hastean aipatzen ginuen gai hori eh, zinez hemen nola pilpilian dagon, hori ere poloak beharko du biztanda bere kontu hartu, gero badira ere beste hainbat proiektu, eh, ekonomi mailan ere, uste dut, hemen E, proiektu batzuk pentsatuak zirenak, pixkat geldian e, atxikiak zirenak e, beste lugalde batzuk edo beste herri batzuk, errango nuke egen pixu politikoarekin beste proiektu batzuk martxan edo aintzinean emain baitizuzten, horiek behar ditugu berriz ere uh, atzagarazin unbait, eta bai, polo polounek baitu hainbat proiektu ere maiteko, eta zinez bere bere eh, hitza behar dugu entzunarazi, eh, eskali eh, digune uh, eh, uh, gaineko, gaineko buru horietan, eh, da, eta uste dut hor baldintzak beteak direla hori egiteko, uh, hastian erranduzun bezala eneko aldanak uh, arduratuko du hori dena, eta badakiteneko biziki motivatua dela uh, poloa un, hau biziarazteko, eta hor espero, espero handia, esperantza handia ditugu, bai, bistanda, polo unen indartzeko. Ederki Filipe Aramendi Urruñako hauzapeza, elkargoan kontseilari delegatua azira antolaketaren ingeniaritza eta aholkularitzan, eta lujen zuzen bidean, milesker gurekin izanik goizuntan, pasegunan. Bai, milesker zuri, bai, pasegunan.